Nadia Silva, Silva, Silva. Obećali smo da ćemo razgovarati s Branom Jakubovićem iz Dubioze kolektiv. Red je da obećanje i održimo. Bila ovo stvar Treba mi zraka s najnovijeg albuma Dubioze kolektiv. S nama je Brano Jakubović telefonski, a nakon intervjua dijelimo i ulaznice za koncert Dubioze kolektiva 6.4. u dvorani mladosti, tako da ostanite s nama i budite pri telefonima. Brano, kako publika reagira na stvari iz posljednjeg albuma e, koji se zove Pjesme za djecu i odrasle? Pa super, zato u Zagrebu Areni smo svirali bukvalno tri dana nakon što je izašao album i ono, ljudi su većinu novih pjesama već, već znali tekstove onaj, koji su i podugački onaj, tako da vjerojatno su ovaj, kako bi rekao, odradili ovaj dio lektire, hm. zadan i, i preslušali sve na vrijeme, pojma nema. Pa to je dobar sigurno znak, ako oni već znaju tekstove u tako kratkom vremenu, znači da vas prate, da ste, da ste bitni na sceni ili su tekstovi toliko jednostavni da <laughs> ne možeš za dvije <laughs> ja isto, ja mislim da ipak ovaj drugi dio da, da, imate neku povijest iza sebe, već je puno albuma za vas od 2003. kad ste osnovani 2004. prvi album, znači prošlo je 15 godina, desetljeće i pol, na sceni. Kakvi su, ako usporedimo sad recimo od tih prije 15 godina do danas, kako se dubioza razvijala kroz vrijeme? Pa bilo je, bilo je svega i svačega u tih 15 godina. E, dosta je, kako rekao, mi smo ko bend, ono što je, nije čest slučaj, krenuli smo u startu ko mnogoljudni bend, imali smo tada u startnoj poziciji smo imali e, e, četiri MC-a, znači četiri pjevača smo imali i neki bend iza njih, pa se onda ta formacija iz raznih razloga s vremenom mijenjala bilo je nekad više ljudi, nekad manje. Ova, ova zadnja formacija u zadnjih par godina nekako ustavila, tako da onaj, sad, sad možemo samo dobijati slanove, što se kaže. Onaj, ali šta znam, bilo je nekih raznoraznih varijanti i dosta e, za ljude čudnih odluka tipa da se muzika dijeli besplatno i tako neki. Nama je u principu uvijek najvažnije bila koncertna aktivnost, taj neki živi kontakt s ljudima i, i nekako za nas je muzika ono što, je, što se prenosi svirkom, to nam je nekako u prvom planu uvijek, a ovo ostalo nekako gledamo sve ko propratne aktivnosti da bi uopšte bilo mogućnost svirati koncerta. A evo kad bi sad imali priliku obrisati zadnjih 15 godina i krenuti s početka, ali sa ovim znanjem, što bi drugačije napravili? Uf, to bilo dobro je. <laughs> to zove time machine, znači. Da. Ona, bilo bi idealno, ali pa ne, ne znam šta, ono, nekad kad gledaš ono, te neke životni raskrsnice, nekad je možda glupa sta odluka u tom trenutku bila dobra, pa je kasnije ono, na kraju krajeva i ti sve greške koje napraviš naučite nečemu. Tako da iskreno nikad nisam razmišljao na, na način ovaj, šta bi pokušao popravljati, jer ne, mislim, nekako sam zadovoljan sam s onim gdje, smo sada i, i, i ne znam da, da, da sam imao nekih da smo imali neki problema sa sobom u prošlosti pa da bi nešto, nešto specijalno mijenio. Mhm. Evo, kaže, kažu da se glazbenike nikad ne pita, to je kao roditelji, pa koje ti je dijete mhm. najdraže. Pa se glazbenike mhm. isto ne pita koji je album najdraži, ali kad bi morali odabrati koji bi bio onaj neki koji je favorit. Pa meni je, meni lično recimo, to je sad ono baš lično pitanje, meni lično je recimo album firme Legal užasno bitan zato što je prvi imali smo prva dva koji su bili na engleskom jeziku, onda je došao taj firme legal koji stvarno nekako a, a, spontano se desio, jer je prva pjesma koju smo, koju smo napisali na našem bila ta pjesma Dosta, koja je bila posvećena jednom pokretu e, u Sarajevu. U to vrijeme su bili neki ono veliki nemir iz e, socijalni i tako dalje i djelovo tu jedan pokret koji zvao dosta i ono baš tipični grassroots pokret sulce mi smo bili dio pokreta i kao band smo podržavali sve što pokret radi stvar smo napravili tu pjesmu da promovisali a, to se dešava i, i, i glupo nam je bilo da o tome i pišemo na engleskom jer je nekako tu su komšiluku našim dešava i to, zato smo počeli pisati na našem i onda je onaj nekako nas tu očepilo kad smo vidjeli da nam ide i taj album bukvalno ono, u nekoliko mjeseci se desio i, i dosta stvari u nekom razmišljanju ono, mom recimo ličnom se promijenilo nekako. Tad smo shvatili da možemo tretirati ta, tu teritoriju bivše Jugoslavije nekako na svom jeziku i da možemo iz jednog ugla pričati o nekim stvarima, a da ta engleski i ne znam ostali jezik koji, koji koristimo isto tako možemo koristiti za, za neka inozemna izdanja i tad smo nekako u glavi, u glavi postali oficijalni šizofreničari koji djeluju na dva polja sa istim bendom. Brana, napravit ćemo jednu kratku pauzu, poslušat ćemo jednu relativno stariju pjesmu, riječ je o pjesmi Vidi, vidi, vidi, ja vjerujem da će naši slušatelji ju prepoznati i sjetiti se onih dobrih starih vremena. S nama i dalje Brano Jakubović iz Dubioze kolektiv. Brano, Dubioza je po pitanju slave na uzlaznoj putanji. Kako je to nositi se sa slavom, sa obožavateljima, sa medijima? E, utječe li to na čovjeka? Pa kako bi rekao, nama se tako, nešto još uvijek nije ni desilo, mislim da, nam se neće desiti, mislim da, to, da je slava više u, glavi onoga koji sebe doživljava takvog nego što stvarno ona jest. Znaš, ono, mi smo većina nas iz Sarajeva, Sarajevo je grad u kojem ne postoje slavni. Prosto to kod nas nikad nije postojalo. Niti je Ivo Andrić bio slavan u Sarajevu, niti je Dan Stanović, ono, Oskarovac. kod nas to tako, prosto je eh, društveno zabranjeno da se osjećaš ko zvijezda, jer onda te, onda te mahala slomi onaj, kako, kako fizički, tako i emotivno. <laughs> tako da mi nemamo taj, glupo nam je to da se kao osjećamo slavni ili još gore popularni? Evo, ovo mi je jedan od najdražih odgovora koji sam čuo do sada, jer ta upravo, ta vaša skromnost e, kao benda i kao pojedinaca je meni genijalna. Ja mislim da je to jedan od onih razloga zašto vas ljudi vole. Pa mislim, et, ti, još nekako bi ja ne, ne doživljavam to, nije to skromnost, to je nekako normalnost. A mi, nama je od svih tih izama, jel, taj neki normalizam nekako naj, najvažniji. To je, to je sve što mi hoćemo. Sav, sav ovaj naš, kako bi rekao, neka naša težnja i taj rad i sve, sve nekako usmjereno tu jednu tačku, u, u tačku normalizma da se, da se svi nekako zajedno malo normaliziramo. Ne mora se biti napeto, ne mora se, na, sad, sad je mhm. sve ono, živimo taj neki brzi život koji mora se biti ekstra zajebano, popularno, napucano, napeto, sve mora biti ili mega depresivno, znaš. Mm. A nekako mi volim da, ono, hajde malo spust loptu s jedne i s druge strane, ono, ili, je neki sukob između, ne znam, sviju i svačega, između vegetarijanaca i mesojeda, gejeva i strejtera, između nacionali, sve sve u nekom sukobu, a nekako normalizam te vraća da ono popustiš malo i baviš se svojim životom. E, kad smo već kod sukoba, Dubioza je poznata po tome da u većini pjesama iskazuje nekakve društvene probleme, e, podijeljenosti razno raznih grupacija. Pa evo u ovih 15 godina je li se nešto promijenilo? Je li postoji nekakav napredak tu kod nas na Balkanu? Pa to je vrlo kompleksno pitanje i mislim um, postoje, jel, u različitim segmentima. Postoji napreci, postoji nazadci. Sada je samo pitanje čega je u kojem trenutku više. Ali onaj, e, e, mislim, teško je to, teško je to svest u par rečenica, da li, da li je ovako ili onako. I to se dano dana dan mijenja, ali u principu mislim da je za mene nekako pojedinac u društvu najvažniji. Ja ne volim ne volim grupaciju, uopšte ne volim da osjećam pripadnost ni prema narodu, ni prema državi, ni prema navijačkoj skupini, ni ono prema razredu, ni prema bilo čemu. Nekako je bitno da, da je pojedinac pojedinac i da svako ima svoje neko mišljenje, da se trudi da u svom životu da napravi noliko koliko može sam za dobrobit svi ostali. Evo za početak da ono prestanemo bacati najlonske kese, usmeće i, i da ono poštujemo kad neko krene preko pješačkog prijelaza da, da, da hoda pa ti mu staneš s autom ili ne znam, ustaneš starijem čovjeku u autobusu. To su za mene neki ono mali korač koji kad bi, kad bi svi nekako svijestili i, i, i vodili računa o njima, već bi svijet bio malo ljepši. Nešto što bi trebalo biti normalno i podrazumijevati se onako po bontonu, ako ništa drugo. Pa tako, ali nekako smo svi, znaš, malo malo opterećen time da ono moramo na cilj da stignemo prvi i da moramo biti najbolji. Naša djeca su najbolja, najpametnija, naj, najbolji su u sportu, najbolji su u svemu i onda malo realnost postane ono, kako bi rekao, reality show. mm A još da otkrijemo jednu e, tajnu, da, da niste glazbenici, što bi bili? U to, to je baš teško, pitanje, Jer, jer smo se ko djeca nekako opredijelili većina nas za ovo, za ovo što radimo, tako da je dosta, dosta teško. Ja za sebe, onaj, ne znam, trenutno se recimo krećem u tom začaranom krugu između, pošto živim na selu, u kući gdje nam je studio i sve tako da, ono, kad god sam kući, ja imam taj trougao između studija, bašte i, i, i kuhinje. I tako da, najvjerovatnije imam jednog drugog prijatelja koji je ono, kuhar u, Pragu koji nauči tim nekim vještinama, tako da vjerovatno bi neđe u nekoj kuhinji završio. Znači, ipak glazba je veliki dio e, vašeg života, eto, bez nje teško bi, teško bi se išlo dalje, jel? Pa teško bi mogao baš zamisliti čime bi se drugo obavio. <laughs> I za kraj još me zanima dvorana mladosti 6.4. Rijeka, koncert veliki dubioze kolektiv. Što će to naša publika moć e, doživjeti, čut, što nas to očekuje? Pa za početak, ono, 6. E, april jel, mhm. je dan grada Sarajeva i to je ovdje neki a, tu u kantonu Sarajevo je to dosta bitan dan za sve Sarajevo, tako smo jedini sarajevski bend koji ide u rijeku da proslavi dan grada <laughs> Sarajeva. <laughs> Ali onaj, e, pa kažem, trudit ćemo se da odsviramo što više novih pjesama, neki, e, doduše do duše u Rijeci nismo bili odavno, tako da ne znam koliko se riječi uopšte sjećaju onoga što smo svirali prošlih godina, ali bit će to neki dvosatni miks novih stvari, svega onoga što smo svirali proteklih godina. Ja mislim da je ogromna razlika u koncertu koji smo svirali zadnji put u Rijeci danas, tako da ovaj, nadam se da će svi otići s koncerta sretni i zadovoljni. Ma ja sam siguran, ne sumnjam, a evo, onda ćemo i u Rijeci proslaviti e, dan grada Sarajeva, ja vjerujem da naši riječani vole podržati takve, takve stvari, ipak su to pozitivne pa stvari. možemo i dan grada Rijeki I sve, <laughs> vida i sve ostalo što ide s time. E, s ovim smo evo došli lagano do kraja, a za kraj bi te molio još e, dvije, tri rečenice za one koji su možda na početcima svoje glazbene karijere, nešto pokušavaju u garažama, svir svirkaju, uče se instrumentima, sklapaju bendove. Ima li nekakav savjet e, u nekoliko rečenica što da naprave ili, ili kako da počnu ili, ili kako da se osjećaju? Pa postoje dva savjeta. Prvi je onaj praktičan koji kaže oslobodite tati garažnik, parkira <laughs> auto i stavite se nečim <laughs> to je ovaj pragmatični jel, savjet. A, onaj, a, a ovaj savjet koji E, to je savjet koji, koji ni ja nisam poslušao, jel? jer taj savjet uvijek aktuelan. A ovaj drugi bio da stvarno, ono, ja mislim da ne treba, danas dosta ljudi puni kako nema industrije, nema izdavaštva i ne znam nija čega. Ja mislim da stvari ovo najbolje vrijeme za kreativne ljude. Upravo zato što nema industrije, nema ono prokopanih, utabanih staza i puteva, onaj, nego prosto moraš biti kreativan i to je sve izazov za kreativnog čovjeka da nađe svoju neku stazu, jednu stazu kojoj ti krećeš i držiš neki svoj put jer, to je nekako ta sloboda koja koju danas kreativac ima je stvar najvrednija od svega. Prije nekako, znaš, dođeš kod izdavača, on ti kaže, e, moraš gas distorziju, ovaj tekst moraš promijeniti, pa ćemo ti izdati ploču. A danas možda radiš stvarno šta god hoćeš. Sad je samo pitanje truda i talenta. Brano, lijepo si to sažao za kraj intervjua. Hvala ti i vidimo se 6.4. u dvorani mladosti. A evo, dragi slušatelji, bio je to Brano Jakubović, a nakon pjesme 99% dijelimo ulaznice za koncert. Onaj dio večeri koji ste svi očekivali, zato budite pri telefonu 210 777 nakon pjesme. Radio Silva, Silva, Silva.